Ed Bueno, eta oin, e, eh, lehenko elkarrizketa guztizek eta gero, ba, ehengo dugu jokutsu bat, hemen... E, Zan hor salen. personaje deko guz, bo, nia zertu gongora zen musiki pintxetan, eta hemen lehiakide gizara... En el de 5 a 8 todos, días, e, firmando <laughs> libros. deko guz, lau partaide, bate estaniz, e, astrako Feliz Linares, gero... E, <laughs> Oye, la noche de... <laughs> gero... Demi musa costó con Alex Uriarte. Bueno, ba, ekipo baten egongo dire Egongo dire Estaniz eta aritz Alde batetik Eta beste alde batetik Ales eta ales Bat ales txou Super Ai, Javi, bain, parkatu, parkatu, parkatu. Esa, eh, eh, eh, Bueno, zua, gero posko bai, bueno, bueno, hau da, porno por preparármela antes, pa, ba, bueno. Orduen, joku batera engu. Eta kontu da, aber amen, nordan da meloman horiko biena. Edo, bueno, behitxe taldeka, aber, euskal kantak jarriko doguz. Meloman, osor da, asko foie gu deuena, edo asko foie asko jaten da, besena. Mela, mela itxen <laughs> Eta orduen, orduen izango da, jolasa izango da, taldeka, ba, ez da, alde batetik jabi eta alez. Eta beste alde batetik aritz eta aztaniz. Eta nik tema batzu jarriko dotez, eta eurek, e, euretariko batek ja esaten deuenien e, parengo dote abestize, eta eurek asmatu bierko dabe azikera baten ze talde dan. Talde asmatzen badaben, e, punto bat irabazten dabe, eta e, punto hori irabazitze, deko jopzinoa, best, e, bigarren punto bat irabazteko, kantien izena badakien. Gutxi gora bera ulertzen da, ezta? Gaz! Mas o menos? Bai, uste leheneo kolinitzi dalako da. bakin hor dagoen u Orduen. Bai, Orduen, bale. Joango gara lehenengo koagaz, bale? Ba, eh? Da, e, eh, gogoratu dana dire Euskal Herriko taldiek. Ez da, batzuk atxagoa dire eta bestatxuk errezagoak. Pankorbo Herria bai. da. Venga, eh? Lehenoko agazgoaz, bale? Bat... Bi... Zer handa maroto e, da, e, bizitzen dagoen herri zen? Eh? Soto salvos. Soto salvos. Etxe bat ero ah. Ez hau jolasten Baina, nigon, nigon. Ja! Vale, le nuevo Alex se que sandeu ya. Si a ver. Si estás y Belaco igual a Bolaco. Eso es. Vale, Velaco, vale, punto bat. Punto bat. Eh, punto bat da oin, a izena. Zu ez ezek musika entzuten No, no pido vocal y resuelvo. Es que como mojartzen ni camiseta. Sea of confusion. Eso es, eso es. Bai, bai, bai, ondo esan deu. Eh, Gainera. Belako lehenengoko, lehenengoko diskoko temazoa, lehenengoko singela izen zana, los que le les catapultó al éxito. Venga. Itxia eh, por bat. Bigarna askongo gara, ezta? O edo leixa por bat entzun. Vale, se disfrute tío bere momentu glorioso ze galdungo dugu. Bai, horti, amendi topera dau. Eus? Amendi, amendi topera dau, eh? Ba, bai, topera dagote, eh? ordenadoretik eta spotitik. Vale. bai, vale. Venga, ba. Da, untxe gongo da, laro eta margarren amarka dara. Bertan exito batega, untxe ezagune da, haber baten batek ezagutzen badegu. Irbana. Vale? Bat, bi, eh. ja ya. Guernik alumo kargatzen dago. joder. Ba, feira, ez bat, eh? Dut, par, eh, ja. Dut. Mikaui? Ez da dut. Rebota, rebota? Está, bai, rebota, a ver Beste, bala, erota margarren amarkadakoa. Ja, txidut ez da lan. Eh, negu? Ez, bez. Jarriko, bale? Segidungo da. Jarri. ahotxe segun bada eh. Bara, ja Kas bat Bai Ahotxe esagune dalako, eh Ez dut ditzagon esone arte zebez da jakineko Zorkunde ez de box Eso, ez zorkun Eta kantie Kantien izena Ez intzut esan Ez, lehenoko Gero zaetzut eh, Usoa Eh, eh, txoritzoa. Ez. Txoria txori. Egaz, abesti zera egaz. Eh, Elkaz bat noko diskoko singela izen zana. Bai, bai, horregaitzi da bilde eta retan bai. Bai, bai. Venga. Eh, Eso es. Bueno, bardoen segitzen gu, bale? Eta bain paseko gara, herri maian ezagunedan talde bat egaz. Herri maian, ba, mendik igual bai, baina eh, inoiz ez dugun aukin gaur egunekoa da. Herri maian gaur egun esteko lan reperkusio handirik, baina ber, asmatzen bazuen zein lan. Negernik eko dalako dinosu herri, maia. Ez da gizela herri, maia. Ah, vale. Tu, ez, eh, ja. Eh, urgatz. Bai, eso es, 6 segundo, 6 segundo tera, eh? Eta izena jakingo zenuen esaten? Gorri. Gorri, eso es. Bueno, lau punto lau punto. Javi eta... Ez, eh, Zina segon entzute. Javi eta ales lau punto, eta besta aldetik aritz eta ez da punto bat. Osa, que venga, altzari apur bat eh, espabietan. Hau da, gorri. Oin dala bi urte, eta bien diskotik. Ojo, Venga. Eta hain beste gaur eguneko beste talde batera goaz, apura dezagun guada, da, ia asmatzen badozuen. Oso ondo, justo, eh? justo. Oso ondo, Aritz. Aritzek segiura esmatu deu. Eta... Ba, eta zurik... Eh, bate pa jeitzi mizan, bate pa jeitzi mizan. Eta izena Aritz, bak, izu... jakingo zenuen esaten izena? Chikotia. Aldapan bera, askoko singela, askoko diskoko azken singela da. Zuek izena ez bat zuen. Ez, ez, galdu zuen. Ez, jazta, eure deko jop zinua. Balde asmatzen dugun lehenokoa deko zinua. Ez da hurre eh, rebotarik. Ez, hori da, jazta, bigarren puntua lortzeko. Eh, biñe, ¿está? Es la Uda ¿no? Se se me aguas. Es que Lisabo está en Spotify, tío. en Spotify. <laughs> bai. Venga, aurrao para chavales, a ver. Hau ia, bai gaur eguneko talde bada, eh? Untxe dabilela biela hartzen eta holan. Ha Hau segidun jakingo gozu. es Spotify, tío, me encanta. Ya. nerabe. be. Bai. Kantie, eh, ahi jamaz matau. Eh, Kantie, eh, singela, lehenoko diskoko singela. Klaro dau, ez da la, run. Ez, zedien izena, eh, badakizu? Javi, ez no, gara Disko bat bakarri dekia. Ez gara guztiko, bai, bai, bai. Ez dakizu, eh? Ez dak esan. ezan. Eh, Eroi parra girea, hartu. Kantie zen izan zu. Ez esau taldien, erabe. Nerabe eta... Jakin zure? Tokion. Tokion. Tokion. Oze ondo. Diskoan eta temien izena bardine da Tokion. Lehenoko eh. singela. Lehenoko diskoko lehenoko singela da. Seite bi. Vale. Venga, doña prua eta txerantzan gugu. Euskal Herriko klasiko bate, vale? Hau zueri be, ba, niri be bai hartu dozten nahiko zar, osea que zueri be supongo. Ba, nahiko gazte. Venga, eh? Urrokoa, vale? Venga, bat, di, ya. Fue a un rengo antes que re... Lista, ¿eh? Sabes de A tarjeti, ¿eh? Tarjeti, ¿eh? bueno. Bueno, compartir. Gatibu. Bueno... <laughs> Bueno, guernik alaguntzi gas, va ba, igual a purtsu bat, eh, arintxo guadoan. Bueno, igual dana eh, wifi se kentxe zuen, igual ariño, doa. A ver... Es guau. Tutupatu, tutupatu. Tutupatu. <laughs> Bueno, Arazoak, Arazo eta mira, eh? Un guditadak mete Redny, eh? ez eta. Asti jarrek. Vale, venga, berri hartuko dugu, vale? A clasicazo klasikazo hau nok asmatzen dugun harin hau. Bat, bi, ja! Ja, Zer, ez da entzuden ondo, eh? Akopletzen dut. Ja, esan zu. <laughs> A ver, bai ba, dut. Ez da dut, ez da dut. Rebote? A ver, es que están entzuden. Seguiduko, vale, venga. Están entzuden tío. Son así arte. one, Rocky, Rudy. Eh, <laughs> vaya, ya sé. Eh, Si, si, si, tal ah, de kantu dazertu bai, bai, mi puntua, jazta. Baina itxeron tal dira, bai, tal dira, tal dira. Ez, tipo batez, da. Niko txart, Niko chart, hori da, bai, bai, bai, bai, bai, bai, la hemos liado, a ver, ezin dizen zan, nire jola, bale, noko, esan bida tal dira, bai, bueno, bai, bai. Venga, eh, puntua demo eh. ditxu eba, se bestela amen ja, eh. Bueno, sue jakitzeko, bai, Niko txarten euskal rock and rolling. Euren, eh, Euren kanta mitiko honetariko bat. Bueno, aberta, puntuazina momentuz doa. Alex eta Javi 6, Aritz eta Estani 7 punto. Sake venga. Venga, paseko gara beste, venga, gaur egun asko entzuten dan kanta bat, bale? Neska batek abesten dugu ikuskukoa, eh? Bat, bi, ja. Hola, Salvador. <laughs> Izu tio. Izu tio. Eta kantin izena jakingo zenun esaten? No las matu. Esta singela baina kanta pilkona da. Jora pilatzen? Bai, eso es, jora pilatzen. O sea que doble punto Orduen. Orduen buena mera, biz... eh? Pista gero, ez dakigunean. Pista gero, bai, bai, bai, bai, bueno, ya, bai. Venga, ta neska bat, neska batetik bestera pasetan gara, vale? A ver, hau bai gaur egunda dabil joten. Anari. A ver, bai. Eh, vale, ya. Ja. Estanis? Maiak azpi barratzen... Eh, eh, joe, laugarren arazal berritzea, anari. Esta, esta epiloga, da. Esta anari, esta anari. Bueno, seguimos, esta anari. Seguimos. Horren plagin, iguala da. Ah, es. Gero Pista. hobeto baten ibili izan. Oin la bi urtean baitu du dueto bat. Aina da legardon. Eh? Lengo talde izaten batzueten napoka iria izen zala? Napoka! <laughs> Napoka koneskiek, oin taldi, eh? Iria! <laughs> Joseba Belén Barreras joaten da joten, beti? Mice! Mice, eso es, Mice, venga, ahí estamos. Kanti estakit. Lau saspi, es, lau sortzi soazie, o sea que, venga, estariz da aritz. Mice edo, mice edo maiz. Mice, maiz, hori da, mice. Zagutzo. Mice idaz nada, maiz, esan da, eh? Maus, bai, maiz. No, esan da, Javi. Es Venga, eta, eta hau segurante izango da tanetatik atxena, eh? Jo. Eta pista moduen esango txuet, jo bala ehz tan aurton, Vale iparraldeko talde bada. Oin dala ya bete. Diablo Kiwi. Bai. Zelan? Diablo. Diablo Kiwi. Pista gaitzik eh, lortuzu zu jakitzie. Bai. Bai, bai. bai, eso es. Etzi da mutemie. Oingo urtin da ben lenoko diskotik. Vale, venga. Pasamos. Venga, batxu, oñengo guz batxu ya puntuak eitzeko etxan doziaz, vale? Osa, izengo da jarri da, pun, eh, oin mitikoak, vale? Ba. Venga, eh? Ba, baya, ya esan bida, eh, akorde, eh? Ba, Osa, bida, reglak, reglak, galdu Quédate. Venga, eh, ordu erazte gara, bat, bi, ta Ja. Eh? E, untza, bai. akelarre. Bai? Eta izena? Ak, ez akelarre, ezen handa. Zer izan? Untza bai, punto bat, bost punto, baina izena? Ez Erratza. Ez? Izena, untxa bai, baina izena ten dira? Eh, zer izan. Zer lan dar. Nik ez dakit. Bueno, ba, lasai, lasai, bigarren diskoko singela, dana. Lasai, lasai, lasai, goizena. Errezago, nipetxo beti, jo errezago izango zala. Zeñal da pangora baino. Ez que, Hala pangora esango nahen zu. Daun junen, junen aportazioa berra hau ezagutzen bat zuen, ba, nik ez dut ezagutzen, nik? Deportzitu ezagutzen, bera bai. Bega Bat, bi, ja. Eta ez da sartu. <laughs> Ani pista ba dekot. Berritxarrak egaz doaz gira japonera. Ae, ah, eh, eh, Bai. Eta, kanti, eh? E, eh, donostikoa gira, ez dakit. <laughs> Gezurra eridu. Baina, bueno, izen hau duz, azupeitxet, amar punto. Amar bost, zoazie, momentuz. Venga, da beste errezen bat jarriko berri, vale? Venga, eh? Hau segi duen da. Bat, bi, iru, ta... Izaki Gardenak, iberrezioa. Izaki Gardenak. Izaki Gardenak. Izaki Gardenak. Izaki Izaki Gardenak ez dani izena? Oskol. Dena Oskol. Ez. Hibernazioa. Hibernazioa. Bigarren diskoko singela izen zana. Bai. Da venga, segiduko gu, segiduko gu mitikoagaz, bale? Hola, nari nahitzeko batzuk, bale? Bat, bi, ja! Ja. Ja. Eh. Javi. Bat zan. Ez... Glaukoma. Glaukoma, izena? Azkoko diskokoa? Glaucoma bye, punto bat Bye. Danzal! Bigarren temile, diskoko bigarren temile. Bai. en Ez, ez Ez, bueno, ba, pizkanaka deitzen da temia. Da, da, justo, ba, bigarren temia. Ari, eh, aria, oso, aria, oso. Kalima diskoko bigarren temia dala, bai, alma reggaetonero. Venga, da, oin beste mitiko bat, ondarruko talde bat jazteguna jotenia. Zagutzen mozuen. Itoiz? Ez, ondarruko talde bat. Eh, delirium? A ver, atente a las reglas, tío. amengo taldekoak oindabiz ara taldien. Ara taldea. Ara, e, beste ondarruko batzu taldu. Horra bizitza horra. Jo, bakiz taldean, behaz, ez dakit izan. Horre, entzen, hau. Bega, zan iztalari, estribilloa, punto bat zuen txako. Ki hori, bez, tio. Apur bat, igual eta komarkadora, venga. Estribillo talari, eh? Na, na, na, na, na, Venga, bueno, venga, keike san, keike gaizori dago mundua. Korain, gogor eltzen nau. Venga, Bez, supernoto dara pan. Hori da, venga. Oin, oin bi jarriko guz, honek puntua lortzeko. Bueno, <laughs> jale ese beojo. Venga, eh? Bat, bi, ja Ja, ana. <laughs> Javi? San, san. Anari? Anari. Anari bai. Está eh, ni tío. El boss ya está desagotado de Bardiñera hasta que acierte, ¿no? Ego, eh, segundo. Orientala. Es eso, asmati, hola, asmati da. Eta? Bai, eso es. Bai. Hola, beste. Perfecto. Venga, la beste bat, eh? Bide utzeko beste bat. Ninguna ni canta bat, jarriko hasi numera Ya. Ah, joe, ba, ya. Mursego. Bai. Eh, osnop. Bai. <laughs> Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ba, haue eh, jakingo da, be. Venga, aproa jebira joango gara, vamos a los 90. Latz, eh, ja. Latz, ja. Latzen, bat gehiago. Bai. Joder. Esta claro. Venga, venga. Da oin bateragoaz, batera eh? Bat, bi, iru, ta... Ja. Sarkor y más matau, itxo en segundo bat. Sarkor bai, amabos punto. Iria. Es, es, es, Bai, eso es. Amasei bederatzi. Vega. Eh, tío. Es Eske bakarrik tío, tio, ari. Tema batzu geratzen diro joko. Bakarrik egin da, ez da punkego kantari. Mursego, tío. Venga, punkera goaz, venga. murcego quién? Punkera goaz, ¿vale? Penadas por la ley. Venga, what, y, ya. Ya. <laughs> eh, roten el blues de Aranjuez. ¡Ay! Macona, que <laughs> Aia una. Venga, beste punki bat jarriko ¿vale? O sea, que ya más o menos uki bihurtzu buruen, vale? Bat, bi, ja. Toma, esan ya. Ez arcada, rebote? Txoñe, toto, toto, ez etxote? Ez bak. Hemos segundo, hemos segundo. Venga. Post, ba, Bost, lau... Eh, ja, kale kurdangak. <laughs> eh, kale kurdangak. Bai, bai, bai, kale kurdangak. Eh, segundo bat emogosta zuganera. <laughs> Eh, Más matao, eh? Eh, benetakoak erakutsi digu. Bakean ez eh, zirela eh, Ai, batzuz asmatu Venga, urrao koragoaz, vale? Venga, udano da nola hau mitikoa da, venga eh? Unto hasi momentuz doaz Aritz eta ez da... Bai, ales eta... Ales eta Javi, emberetzi Eta aritz eta ez da niz bederatzi Amar puntoko diferentzi zer <laughs> Bueno, orduen Venga, eh, esa lengua, a ver zena izue, urroko kantak zela nahi zuzen dien. Euskal Herrikoa, baina... Iki asto Genero, edo... Más o menos... Venga, hau urrekoa bezagutuko zue, hau urroka da, vale? Venga, eh, bat... Backbone nahi guen txun. Ja. Badakizu ez duen... Badakizu txiki, eh, bai, txiki, txiki. Eh, Javi? Leiotikan. Bai, eso ah. es. Jarol eh, Ez, es, espero dudan pertsona bakarra da. Ez ari jagafa jartzen bil, berotzen dabil. Ai. Venga, hain beste genero bat pongo gara, bale? Oindala dala iru urte hasi talde bat eine. Bat, bi, ja. Ja. Eh, aquelarreko kantin bien, eta deitzen die. Eso es, ondo, ondo, soaz, ondo, soaz, hortik. Baina laguntzeko esango txut, eh, oza, ez da kanta bardine, eh? Aquelarrekoan kanta bardine ez da. Ez ez. Taldi hor soaz, ondo soaz. Taldi gaz. Asko dire. Asko dire, hori da, asko dire, bai, hori da. Jo, super guapo, Ez. Apurtxu bagizo bitxiko, venga, pruate emoteko. Baina, Be bai. Venga, venga, bai. Dantza lehetzen baten? Swing da, elektro swing da. Ba, Eta kaga da. Kaga da. Taldin izena kaga da, oindala iru urte hasi ziren gutxi gora bera, gaztakelarreko, lehenoko gaztakelarreko eh, horien bien, eh, abesti zein eh, bien. Riba eh, <laughs> bai. Ez? Venga, bentsete talari apurtzu bat Nanane, nanane, na nanane, bat, Si tio Bai, venga, A ver, ez, ez, hau bat, Baki ditzen Ez, kanti Eh, Señorita bat Akelarre ah, bat, Hola Ola, Venga, puntillo bat zuen, sako, bale Akelarre, hortik ondo juan zara Hortik ondo, akelarre, ea, ea, ea Venga, beste mitikoa Terapazikoa gara, hau da, segiunaz machikoa bai, ea eh? Bat, bi, ta iru Eatze sukarra. Eso es, ondo. Punto bat, bai. Es... es... kasko gorriak. Ez, es... Estribillo da. Itzi apur bat. Zaitzen lorea. Ar... lehenoko diskokoa da. Disko bardinen dauz, zuk esan zuen bi abestiz, eh? Kasko gorriak, hau ze? Bai. Eta buru arabi, bai, argi bilia. Ba, bueno, asmatu alde orduen, punto bat, eta soazie amaika hogei, momentuz. Venga, beste bat, vale? Venga, beste mitiko bat segiduen, eh? Bat, bi, ja! Ya están aquí! Ya, ya. Eh, bueno, eh, foto finish.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 Untxe bertan estabil joten, baina... Beren, momentu, bai, beren momentu duzen bastante ikiban bat, bi, ja! Puzle baten moduan, posatzen zuzute yeah. bizu Baina, bota terren, eh? Eh, bera, aukeran duan, niakoak Ez dakit Ez dakit Ez Ez Ez Ez Ez Ez Ah. Ez, ez, ez, ez, ez, ez, Zabi mandi nintaldi, eh? Zain dukero, bia, Ez da? Ez... Hori balenokoa ez. Eh, kauta, tio. Ah, kauta, ah, bai, esan itzu! Ah, bai, bai, bai, kauta da, kauta askoko diskotik singlea puzlea. Askoko, hori da, hau diskoa izen zen, eh, eh itxi da urte batzutara eta eta gero ya ez banaukin hain beste reperkusio. Egin zen singlea da, baina ez da, eh... Puntillo txuat. Puntillo txuat. Puntillo txuat da, ah, no? Hau zoi bandini da Ez, hau da, ez zaki zan, Mikel deitze zan Mikel de abeslari ze kautako abeslari ze eh, Euren askoko diskokoaz Bueno, eh, du, azkena gero zuen zek, Bai, ez da? Venga, maitxun gogu Venga, azkena jarriko gu Hacemos un todo, nada, mar punto aguas matzen duguna Ke? <laughs> Amar punto aguas matzen duguna bat rollo gatz gatza algun jarri. Azertate berak ere bazten dugu. Horrelako donada bat. Ai, ai, Apar punto, horre repaso, no repaso. Zema, soazie, eh, soazie. Eh. Hogeta hiru A Apar punto, apar punto. Sube que esto su acierte bat bez, así que sube cero. Eh, zengo, en vez de amar punto, amabi punto. Eta holan da, de empate, edo irabazi. Eh? Venga. Hau hau jakingo zu, eh? Gaina lehenengo zaio nahi buzur baitzen. Bat, bi, ja. Ja. <laughs> Ez ara, ber? Eh, katamalo. Bai. Nanti Nanti <laughs> eh, gurarika. hori da, bai. <laughs> Katamalo gurarika. Bueno, Ba, azken puntua zinua, bueno, ja horrek abai puntuak egon bari, ja zango geratu dala, hogeta iru amaika. Da hori, ba, bueno, ezkerrik asko da nire parta izipetik arren, barre batxu gota dugu, ze... Zabe, zabe, zabe, Ni pentsot, ni begiz esan pentsot ez da nizeke horre bide utxikoak eta horre segidun azbatuko bat zela eta holan, que tendrai maz puntz, baina, hostia. Vale, ez ez eskuzarik. Bueno, eta hori, ba, horregaz, eh, momentu zisten dugu alde batera, eh, el primer torneo anual de <laughs> Euskal Abesti, Euskal Kantak eh, abestina, bale? Euroko eh, azien ba, gehizau. Iza anuntza. Hori da. Bipa, azte, nire hartu da, Eh? Zeko eskatu nizun espaloiaren beste aldetik. Bostondu sakon poza Bila da biltza dioten ez polizia inguru Mozorrotu trapu zarrez Ostantzian seguru Minez behar dute goza Minez behar behar dute goza